prisorgado de genepoi mense plifortigas avinoin. Por la ge patroi estas sen jargigo, por plei multai infanoi estas bela tempo. Tiu, dum kiu la ge avoi prisorgas la genepoin. Studajo nun el trovas, che avinoi, kiui tion regule faras, eble profitas de tio mense. Pasigi la tempon cun la genepoi, tio certe por plei multae geavoi, estas fonto de felicio, cae ce virinoi tio povus ec contribui al ilia mensa sano. Avinoi, kiui estis enligitai en la prisorgado de infanoi, perdis en siae cognae tascoe malplida productivo tra longa horizonto ol aliae, scribas esplorista te amo de la Universitatu de Tilburg en Nederlando en faca giornalo. Tiu contexto estis documentebla nur ce virinoi. Ciu prisorgantai geavoi estas pli parol capablai cae pli bonai en rememorado? Por trovi respondon al tiui demandoi, la esploristoi priuge analisis datumoin de 2887 geavoi kiwi estis parto de longtempa studo el Britio, cae ciui en la cadro de tiu studo inter la jaroi 2016 cae 2022 respondis trifoie demandoin cae plenumis cognain testoin. Average, la parto prenantoi estis sestec sep jaroin agiae, ciui estis pli agiae ol quindec la demandito e indicis apud multai alia detaloi ancao chi ofte ili prisorgis sia genepoin ca cion precise ili faris cun ili de ludoi, e e servoi au helpi cela heima tascoi gis vartado dum la nocto Geavoi, kiui prisorgis sia genepoin, havis average pli bonain in ce exerzoi de memoro cae de lingua lertezzo, ol tiai, qui ne faris tion. La effecto restis provebla ancau tiam, ciam la esplorista teamo el prenis el la calculo factoroin, ciel agio cae corpasano. Montrigis do statistica contexto, se tio ne pruvis la causon por tiu analizo, char, geavoi, cun generale pli alta e mensae capabloi, estis iela comenzo de la studo pli forte en ligitae en activezoi, cun siae genepoi, cae prisorgis ilin pli ofte. Quan cam nur por virinoi estis documentita positiva effecto dum la tempo de la studo, esploristo opinias che ancau avoi profitas. Ce ili, la effecto estas pli malgranda, sed tio povas esti causita de tio, che malplida avoi transprenas tascoin. La oftezzo de prisorgado ne estas tre grava por la conservado de mensae capabloi pli gravas la facto che geavo et transprenas prisorgain tascoin. Tio congruas cun aliae ec conoi en la esplorado de alta agio. Activezoe, ce qui cognai, corpai, cae sociae factoroi estas combinitae, kiel exemple ce danzado, havas positivan influon alla proceso de maliunigio.